Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Skan raidījums ielūdz Gregors skolu, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ērtas Druvietis. Kā parasti sāksim arī šajā reizē mūsu raidījumu ar aktualitātēm par to, kas jauns svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā saldo. Svētdien pulkstens 9 vakarā skolas kapelā taizēja lūkšana, otrdien pulkstens 9 vakarā slavēšanas vakars skolas kapelā, ko vada Mareks Ignats. Ceturtdien, 2009. no rīta, svētbrīdis Strīča pamatskolā, piekdien, 2015. pēcpusdienā skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti. Šonadēļ plānos lekcijas par tēmām māceklība, ievads vecajā darbā, bībeles stunda, alfa kursa organizēšana, mūzika un ģitārspēle. Sadarbībā ar skolas studentiem ceturtdienās notiek alfa kurs visā Latvijā - Rīgā, Daugaugrības Baltās draudzes mājā, Rīgas Jēzus Evangelijas Lutāniskās draudzes baznīcā un Valdemārpils draudzes telpās. Ja vēlaties uzaicināt Gregoras skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregoras skolu un tās pasākumiem varat iegūt zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola atgregors.lv. Skolas mājaslapā jums ir iespēja iepazīties ar jaunajiem studentiem www.gregors.lv. Šis gaiss, ko svētums tās.

Šo raidījumu iesākot, mēs mēģināsim saskatīt kontekstu tam, par ko mēs tālāk runāsim, un proti šis konteksts ir viena tāda, manuprāt, ļoti īpatnēja, neparasta un kaut kādā ziņā es pat teiktu negaidīta rakstu vieta, kurā Jēzus saka saviem mācekļiem, no kā pasaule atpazīs, ka viņi ir Kristus mācekļi. Es domāju, ja mēs aizmirstu par šo rakstu vietu, vai vismaz tajā brīdī neturētu to prātā, Un, ja mums kāds jautātu, kā tev liekas, pēc kā var pazīt, ka kāds ir kristietis, pēc kā neticīgie var pazīt, ka kāds ir ticīgais? Man liekas, ļoti bieži atkarībā no tās konfesijas, kam mēs piedaram, mēs sākt runāt par dažādām lietām. Ļoti bieži, iespējams, paietu garām un nepamanītu tos vārdus, ko teica Jēzus. No tā, ka jūs cits citu mīlat, pasauli pazīs, ka jūs esat man mācekļi. No tā, ka jūs cits citu mīlat. Pasaule varēs atpazīt, ka jūs esat Kristus mācekļi, ka jūsos ir kaut kas no Dieva. Tāda mīlestība, kādu pasaulē vienkārši nav pazīstama, kura tajā nav, kur ir sveša pasaulē. Un to redzot, pasaule ir spiesta secināt, tur ir kaut kas no augšienes. Tajā visā ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram atrast un neesam redzējuši citur. Bieži vien mēs, kristieši, esam gatavi stāvēt un krist par kādām lietām, kuras mēs uzskatām par labām un pareizām, kuras ļoti bieži vien arī ir labas un pareizas, bet, ja tās tiek nepareizi lietotas, mūs noved naidā ar saviem brāļiem. Es domāju, mēs katrs esam izbaudījuši nevienu vienu situāciju savā dzīvē, kad mēs, būdami kādas konfesijas piederīgie, esam tik pārliecināti par šīs konfesijas mācības pareizību un saskanīgumu ar Dievu vārdu, ka mēs vienā brīdī sākam jau nodefinēt kristieti kā piederīgo mūsu konfesijai. Rezultātā visus citus dieva bērnus izslēdzot ārā. Rezultātā viņus visus netiešā veidā nosaucot par tiem, kas nav kristieši, par tiem, kas nepieder dievam. Jo viņi netic tā kā mēs, viņi nerunā tā kā mēs, un viņu galvās esošās klišejas un frāzes ir savādāks nekā mums. Un tas ir interesanti, ka pat esošo konfesiju, denomināciju, baznīcu, draugu nosaukumos bieži vien parādās doma, mēs esam ļoti īpaši ar šo, un netiešā veidā reizēm mēs ar to pasakām, mēs noliedzam pārējos. Nu, teiksim, tipiskie piemēri, kas varētu būt. Teiksim, mēs luterāņi bieži vien saucam sevi par evaņģēliskiem kristiešiem. Kristiešiem, kas ir evaņģēlīja ticības kristieši. Reizēm tas netieši pasaka, ka pārējie kristieši, viņi nav īsti evaņģēlīja ticīgi. Un ja jau viņiem nav evaņģēlīja, nu tad acīm redzot, kas viņu vispār par kristiešiem. Mēs tā kā norakstām viņus. Kas ir grēks? Savu brāli saukt par bezdievu. Vai arī, teiksim, pareizticīgā baznīca, viņiem pat ir termins pravoslavnie un inaslavnie. Interesanti, kas varētu būt citādi slavējošais iepratī pareizi slavējošiem. Vai arī Romas katoļu baznīca, katoļu, katoliskā, burtiski tulkojot vispārējā baznīca, uz visiem attiecīgā baznīca. Citiem vārdiem sakot, aha, ja kāds nosauc par vispārējā baznīca, acīm redzot, ka tad pārējie, kuri nepieder šai vispārējai baznīcai, vispār nepieder baznīcai, ka tie nemaz nav baznīcas daļa. Un tā daudz un dažādos veidos kristiešu vēstures gaitā ir sevi kaut kā saukuši veidos, kuri nerespektē, es pat teiktu pazemo pārējos dieva bērnus, pārējos kristiešus. Un šajā kontekstā mums ir īpaši vērtīgi ieraudzīt, pēc tā, ka mēs mīlam cits citu būdami Kristus mācekļi visdažādākajās konfesijās un draudzēs, pasauli varēs redzēt, ka tajā visā lietā, ko mēs sludinām un kur mēs dzīvojam, tajā ir kaut kas no augšienes, tajā ir kaut kas īpašs, tajā ir Dieva mīlestība. Tāpēc tas ir tik nepārvērtējami liela vērtība un dārgums, ka mēs spējam būt sadraudzībā un mīlestībā kopā brāļiem un māsām arī no citām konfesijām, no citām draudzēm, citām vietām. Tas viss ir tāds kā ievačs mūsu šodienas sarunai, un tā būs saruna ar vienu ļoti interesantu cilvēku, priesteri Andreju Mediņu, kurš ir mūsu, tepat jāsaka, kaimiņš saldu, viņš arī kalpo saldus katoļu draudzē. Ne tikai tur jūs par to dzirdēsiet vairāk, un mūsu misijas interesē mēs varam ļoti daudz kopīgi atrast, viņš arī pats ir kalpojis Indijā savā laikā. Es domāju, šis būtu īstais brīdis, kad mēs varam satikties un runāt par kādām lietām un dalīties ar kādu daļu no tām lietām arī ar jums cienījumie radio klausītāji. Pastāstiet lūdzu par savu ceļu pie Dieva. Esmu dzimis kristīgā ģimenē. Mēs esam astoņi bērni, četras māsas, man ir trīs brāļi, un mūsu mamma bija ļoti reliģioza, un visa ģimene mums bija samērā ļoti reliģioza. Bet eh, tas arī bija varbūt mans ceļa iesākums, bet eh, man tāds šīs personīgās dzīvās attiecības iesākās jau tad, kad es biju sasniedzis pilngadību un tad, kad mm, dienēju armijā, tas ir Afganistānā, un Tad es sāku saprast, eh, šī, eh, veidot šīs attiecības, un tās bija nenoliedzami daudz savādākas, kādas tās bija līdz, tiet, līdz tām brīdim. Un tas arī bija tas brīdis, kad eh, es atklāju, atpazinu šo aicinājumu, šo reālo aicinājumu uz to, ka Dievs man ir aicinājums priesterību. Pastāstiet lūdzu arī par šo kalpošanas darbu Latvijā, ārpus draudzes, kas jums ir ar atkarīgiem cilvēkiem. Kā tas viss sākās un kādu ieguldījumu jūs viņiem dodat? šī kalpošana jau sākās desmit gadu atpakaļ un ir būtiski pēc tā netiecot, bet Dievs kaut kā vienā dienā deva kā tādas trīs zīmes. Tie bija trīs cilvēki, kas bija nonākuši atkarību, nu, kas jau bija dziļā iestriguši narkomānijā, un viņi tieši neskapēc nu, vienā dienā, viņi ik pēc kāda pāris stundu intervijas griežās pie manis ar lūgumu palīdzēt, jo viņi ir ārstējušies, viņi ir visur bijuši, bet viņiem nav izdevies, un viņi vēl saņem šo palīdzību no baznīcas, tieši no Dieva, un, un tādā brīdī es sapratu, ka tā, tas nebūs risinājums, es viņiem iedošu kaut kādas lūkšanas, vai teikšu, tagad eju mājās, lasu svētos rakstus, vai eju un lūdzies rožkroni, un tad viss būs kārtībā. Es saprotu, ka viņiem ir vajadzīga reāla palīdzība, un šī reāla palīdzība tieši tajā, kad nu, viņiem, viņiem vajag ļoti lielu tuvību vai pilnīgi ļoti iespēju dzīvot šajā baznīcas vidē. Un tā pateicoties šiem pirmiem trim jauniešiem, es sapratu, ka, ja Dievs viņus ir atsūtījis pie manis, nozīmē, ka Dievam ir kaut kāds plāns ar to visu. Un, un tā iesākās mana kalpošana, un pēc kaut kādām pāris nedēļām atkal ir pienākuši klāt jauni šie atkarībnieki. Un, un tā iesākās šis, šis mans eh, kalpošanas dzīves ceļš attiecībā uz jauniešiem, jeb eh, tiem, kas ir nonākuši kaut kādā atkarību postā. Nu, tā ir desmit gadi, tu, turpat sanāk jau kopš veids šo kalpošanu, un Dievs ar šo parāda ļoti brīnišķīgu šo savu, šī savu žēlstību un to, ka patiesībā tas, kas notiek Bruknā, Kalnsvētību kopienā un lēnās, ka tas patiesībā nav jau mans darbs, bet tas ir Jēzus darbs, ko Jēzus dar šajos cilvēkos. Cik ilgā laikā šie cilvēki atgriežas tādā normālā dzīvē? Šis kopienu princips eh, tā nav nekāda jauna programma. Tā ir programma, kas jau pasaulē darbojas jau šogad trīs, Tas ir 38. gads, kopš darbojas šī senakaļo principa programma, kuri pamatā balstās uz benedīniešu dzīvesveidu, svētā Benedikta un lūdzies un strādā. Tad ļoti daudz pavadām laiku lūkšanā kopienā un tad arī šajā darbā. Tad, un tas, ka kopienas programma ir līdz trīs gadiem, jaunietis pavada šajā programmā. Izdzīvot gan šo kopienas dzīvi, sasniedzot šo ģimenes gaisotni un piedzīvot, izveidot šīs jaunās attiecības ar Dievu, kur ar ko viņš ir iegūst šo savu jauno sevi un jauno sirdi šajā dzīvē. Kā cilvēks var ienākt šajā kopienā? Ienākt var jebkurš, bet viņam ir jābūt motivētam, ka viņš to vēlas. Jo pieredze rāda to, ka ļoti daudz tiek atvest uz kopienu, bet viņi tiek atvest bez pret savu gribu patiesībā. Viņi iekšē nejūt šo vajadzību, ne šo vēlēšanos nešo nozīmi tas, ka viņš kaut kur ir mainīt, jo bieži nāk saskarties ar līdzatkarībniekiem vairāk nekā ar šiem pašiem atkarībniekiem. Bet, nu, kurā gadījumā informācija ir Latvijas sociālos aprūpes centros un daudz viet jau ir mūsu informācija un pat vislabākā informācija ir tie paši jaunieši, kas dzīvojuši, ka kopienā, kas ir aizgājuši dzīvē un viņi ir vislabākā liecība par to un reklāma par to, kas ir šī programma. Tad, um, respektīvi, ja es, piemēram, pazīstu kādu cilvēku, kam ir šādas atkarības problēmas, ja viņš tiešām vēlas no tā izārstēties, tad. Uh, Nevis izārstēties, bet būt dziedināt, būt dziedinātam, būt brīvam, atgūt iekšējo brīvību, atgūt šo sirds tēva brīvību. Jebkurš to var noteikt, vai man personīgi zvanot pa telefonu 2, 6, 4, 1, 1, 0, 9, 0 vai arī iet jebkurā sociālās aprūpes centros, kur ir informācija par Kalna svētību kopienu, kā viņa arī saucās juridiski, kur arī var saņemt pilnīgi informāciju par kopienas programmu un tās dzīves kārtībām. Varbūt jums ir kāds uh, īpašs tāds spilgts uh, atgadījums, kāda, kāda liecība, ko jūs varētu pastāstīt šajā kopienas dzīvē, kas nāk prātā nu, dzīvākā liecība tā ir tā šī reālā dzīvā dieva klātbūtne šajā kopienā, šajos cilvēkos, šī, šī lūkšanas auglība, kur jaunieši pavadīja šīs vairākas stundas dienā, lūkšanās no rīta, pusdienā, vakarā. Un, un tā nav tā dzīve nesaistīta tikai ar darbu, lūkšanā, bet ar šiem reāliem lūkšanas augļiem, ko viņi arī saņem ikdienā. Šādi notikumi ir ļoti daudz un tādi ļoti skaisti un tādi ļoti svētīgi, kā viņi paši piedzīvo šo dzīvo realitāti, to, ka Dievs nav pagājis viņu dzīvē garām, bet tieši aizskārs viņus un arī piepildīs viņu vajadzības un viņa ilgas iekšējās. Un pēc iziešanas no kopienas, pēc dziedināšanas, vai šie cilvēki spēja atkal iekļauties atpakaļ savā iepriekšējā vidē? Pakāpeniski viņi to jau dara kopienas laikā, tiekoties, izbraucot, jau zinot, ko tālāk darīt, bet tad ļoti veiksmīgi viņi iekļaujas tajā iekšā. Un pastāstiet lūdzu arī par šo darbu, pie baznīcas celtniecības, tepat saldu katoļu draudzē. Nē, esmu celtnieks un esmu celtniecības, eh, kā lai saka, projektura eh, vadītājs. Mans priestera un garīgā vadītājs bija atvērt cilvēku sirdis un motivēt šos cilvēkus, kad eh, Eh, tie laiki ir aizgājuši, kad piesaistīja fondu naudas vai ārzemju naudas un investīcijas, un ar šīm investīciju palīdzību mēs kaut ko esam uz, varam uzcelt. Tad man, mana darbība šajā programmā bija tieši tāda, ka ļoti eh, nemitīgi tuvoties cilvēkiem, sabiedrībai, uzņēmumiem un ieinteresēt šos cilvēkus, iesaistīties šajā projektā, kas ir šī, šis mūsu lūkšana dievnams šeit saldūna un ar Dievu svētību. Dievs tā nī nu visai bijis mums klāt un tiešām palīdzējis atvērt daudzu, ļoti daudzu citu cilvēku un daudz citu konfesiju cilvēku un pat ne, neticīgu cilvēku sirdis, kas ļoti dzīvi un aktīvi ir iesaistījušies šeit, šī dienama veidošanā. Un par to tikai varam slavēt Dievu un pateikties par šo milzīgo viņa spēku, viņa mīlestību, kad viņš tik, tik dzīvā un reālā veidā ir atklājis to savu klātbūtni, šo savu vajadzību, ka viņam bijis vajadzīgs ir šis dienam šeit, kur viņu varam mēs satikt, pielūgt viņu, godināt šeit viņu, slavēt un pateikties viņam. Un tādā pašā laikā arī gribu pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas, kas atvērāt savu sirdi, kas sadzirdējāt šo dievu aicinājumu un uzdrīkstējāties atbalstīt un dzīvot tajā visā iekšā. Tagad nesen, kā draudzene ir pārcēlusies, kā teikt, pilnībā iesaistītā dievnamā, un kādas varbūt jau kalpošanas jomas sāk attīstīties draudzē. Pat ir galvenā kalpošana, tā ir pielūgsme draudzē. Un, kad esam izsākuši ruškuļu mēnesi īpašā veidā, esam veidu šo laiku izdzīvosim tādā pielūgsmes garā, jo draudz esam jauna esam šajā embrijas stāvoklī, kad jātīst un jāveidojas, un visa pamata attīstība draudzē, visai harizmai jābūt pielūgsmi uz slavēšanu, uz godināšanu, un tāpēc arī ar šo mēnesi draudzē iesāks visvētākā altāra sakramenta adorācijas no rītiem līdz vakariem, un katru piekdienu no vakaros līdz jau vēlējiem vakariem, nemitīgi, lai mēs piedzīvotu šo patieso dzīvo prieku, ka tieši lūkšanā ir jāiemācās iemīlēties Euharistijā, ko mēs svinam, ko mēs pieņemam nemitīgi katrā svētās misu prī. Tā ir svarīgākā un prioritātā vajadzības šeit, baznīcā, un uz to arī mēs darbojamies. Tagad ir atsāksies svētdienas skolas gan bērniem, gan pirmsvecuma bērniem, gan tīņiem un arī pieaugušo katehisācija, kas līdz šim arī šeit draudzē vēl nebija ieviests. Tad arī darbosies šeit dāma klubiņš, tad, eh, kur pulcēsies šīs jau tā zināmas pilsētē ievērojams eh, dāmas, kuras kopā lūksies un mēģinās arī meklēt un rast šo savu kalpošanas un piedarības vēl eh, nu, veidu šai draudzē. Tā būs tāda tā kā mājas grupiņa? Tā būs kā mājas grupa tieši šeit darbosies. Un ļoti daudz vēl citus lietas tāpat arī attīstīsim, slavēšanas grupu, lūkšanas grupu, bet pamatā mēs visi izdzīvosim, lai cilvēki, cilvēks, katrs var atrast savu kalpošanas veidu, bet nu arī viens no svarīgākajiem ir tas, ko mums ir izdevies jau ir atrisināt to, ka dievnams ir nogri rīt līdz vēlam vakaram, pulksten 9.10. vienmēr ir vaļā un ka visi zina, ka viņš var mierīgi nākt, viņš vienmēr var palūkties, viņš vienmēr var šeit atrasties pret Jēzus klātbūtnē, jo baznīca vienmēr ir vaļā. Un tas ir kaut kas ļoti svarīgs, jo es domāju, mums daudziem Latvijā baznīcas vadītājiem par to ir jāpārdomā. Ja mēs kalpojam, bet ja šīs durvis ir aizslēgtas cilvēkiem, ja mēs nespējam atrast elementāras drošības lietas nokārtot, bet galvenais, lai būtu dievnams vaļā, lai cilvēki var nākt jebkurā brīdī. Viņš var droši nākt, doties baznīcas virzienā, viņš zina, ka šis dievnams ir vaļā un ka viņš šeit varēs atrast šo mieru, šo spēku un šo svētību. Vai jūs esat paredzējis arī kaut ko jauniešiem? Jauniešiem uz šo brīdi mēs veidojam šo slavēšanas pielūgsmes grupu un jauniešu grupu, kas nemitīgi sev velta šai svētākā altāra sakramenta adorācija, kas ir prioritāte, kas ir trīs mēnesī, trīs tikšanās reizes jauniešiem tieši piekdienas vakaros pie sakramenta. Tad caur lūkšanu iepazīstināsim Dievu un viņa noslēpumu un viņa vērtību, to, ko Dievs dodas ar baznīcu. Tad, var sakot, visai draudzē paredzēts diezgan labi iepazīt tiešām savu vietu baznīcā, savu kalpošanu un to arī turpmāk veikt. Tieši tā, bet tas ir tas, ko Jēzus gaida no mums. Viņš gaida šo sirds atvēršanos, šo piepildījumu un šo mūsu dzīvo kalpošanu, šo dzīvo ticību darbos. Paldies! Vai jūs esat atradusi savu vietu draudzē, kalpošanā, kas jums sagādā prieku? Jā, protams, es, es brīnos par cilvēkiem, kas nevar sev atrast vietu draudzē. Man liekas, ka draudzē ir tā vieta, kur jebkuram ir jāatrod savu vietiņu un jābūt noderīgam draudzē un, un arī baznīcai šeit. Un jūsu vieta būtu? Mana vieta. Jebkur īstenībā, kur nepieciešama brīva vieta, tur arī es esmu. Paldies! Lūdzu! Nu, jā, katram cilvēkam šeit ir sava vieta, un es atradu savu vietu kā ēdienietis un atbildīgi par muzikālo noformējumu pasākumos. Protams, vien to nevar, tad līdz ar to ir cilvēki apkārt, kas tāpatās ir aicināti kalpot, palīdzēt, un, un kopā mēs veidojam šo draugu, šie dzīvi akmeņi esam. Lūkšanas sagādā mums prieku, nu, kas kopā sajiešana. Nu, nu, tā viss, draugi kopīgi lūdzās, jauki. Lūksim Dievu! Mīļais debes Tēvs, varenais kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi radījis mūs tik dažādus, ka Tu Dievs neesi štancējis mūs visus vienādus, un ka arī tik dažādos veidos mēs, būdami pilnīgi pazudināti grēcinieki, esam Tevis atrasti, un tik dažādos veidos, vietās un formās – mēs spējam Tevi lūgt un būt ar Tevi kopā, būt daļa no Tavas miesas, no Tavas baznīcas šīs zemes virsū. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par visiem citiem kristiešiem mums riņķī, par citām konfesijām un draudzēm. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, ka Tu māci mūs būt sadraudzībā un mīlestībā ar visiem, visiem tiem, kas pieder Tev. Mēs lūdzam, Kungs, svētī priesteri Andrei, svētī visu šīs kalpošanas, par kurām dzirdējām. Kungs dod pats savu vadību, svētību, un sargā pats no visļauna. Lai tev, kungs, no tā ir gods, un mums cilvēkiem ir svētība un tev klātbūtne. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā rādio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.